Vestine butoneje nganda bashikirize nongiye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radio Dasubiye kubaramutsa abantu 12 bagizwe n'abanyagihugu bo mutumba gahuni wa Komine Bugarama mu ntara ya Rumonge ngo nibo bishwe kuri uyu w'Imana mu gitero cyabereye hagati y'abajeje umutekano n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho wateye muri ako gace amakuru dukura ngaho muri gahuni muri komine Bugarama avuga ko abo bantu bitwaje ibigwanisho basahuye mu mazu yidandarizo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akaba yatwishyuye kaza kugira icyo ashikirije mu makuru yacu yo hanyuma umukenyezi wo kumutumba gasasa muri komine muyinga yarayanizwe n'abantu bamuteye mu nzu mu ijoro ry'uwimana ushiruno wa mbere bamwe mu babanyi bakavuga ko iruhande y'amatohoza y'igipolisi kiza cyafashije abikekwa batatu ngo birabereye ko haba n'abofasha mu gukurikirana ubuzima bw'abana baba bahuye n'ibyago byo kuba kumwe n'ababyeyi igihe bagandaguwe uwishwe yararyamanye n'utwana tubiri two twarokotse Jodone Nzeyimana mu gitondo cyo kuwa mbere niho hamenyekanye ko Sandrine nzima atakiri muzima umubanyi wiwe yaje gusaba amazi abura kivuga atabaza ababanyi basanga Sandrine umukenyezi w'imyaka mirongo ibiri n'itanu yarayishwe anizwe mu nzu mu ijoro aho yari kumwe n'utwana twiwe tubiri harimwo ak'imyaka ibiri twakuwe mu itiro tukiri kumwe n'ikiziga igipolisi mu matohoza gihera ku bantu batatu harimwo sebukwe na bene wabo b'umugabo wa Sandrine ngo amaze imyaka ibiri babiri gupagasa muri Tanzania wabanyi bemeza ko azize ukwebera ibibondo ngabo baramuwe baragerageje kumutera ubwoba mutuntuza ngave mu rugo navuga ko adashobora guheba abana biwe Andre Andre Imana umukuru w'umutumba agasasa asaba abanyi kuza baratabarana mu bazindutse kuraba ibyabaye basaba ko iruhande y'amatohoza hoza haraboneka n'abitwararika kazoza kaba bana babona ibiziga vy'abavyeyi haracindwi zibiri umutumba rugari utari kure ya gasasa hishwe abantu batanu batuririwe mu nzu harokotse umwana umwe yari yaraye ku nshuti atorohewe no kubona inzu y'umuryango ari umunyota ibiziga by'ababyeyi n'abavukanyi byononekaye igasasa yodone nzeyimana radiyo y'isanganiro kutibaza ko baje kunywa inzoga no kunyonora iby'abanyagihugu aributsa kandi ko gutora biri mu by'umunyagihugu asabwa kuko e, mu gukora kugira ngo batsimbataze intwaro rusangi Evariste Ndayishimiye aranahanura k'amatora yo ku mitumba akwiye guhabwa agaciro kuko umutumba ari tutagiterambere akaba yabishikirije kuri uyu wa mbere aho yaragiye gutora ku mutumba avuka ko wamasama muri komine giheta intara ya Gitega tumukurikire nagira nkebure abatorwa abatorwa bamenye icyo babatoreye ntibave bibaza ngo batowe ngo kugira ngo baze baje kuronka imibindi y'inzoga cyangwa ngo baze baje kunyonora ibya iby'abenegihugu ubu ibintu byarahindutse abenegihugu barabona kandi twebwe indongozi nkuru batoye ngo tubarerekere ntituzokwihanganira abazi yuko baba bagiye kwitoza kugira ngo banyonore kuko mu bisagara turabona ko baranyinyana ku bimenga hariho amajya ntibabimenye yuko kuba indongozi si ukurya ahubwo kuba indongozi ni ukwikorera umutwaro w'abenegihugu ukaba umusuku wabo ukabakorera kugira ngo batera imbere nawe ugira icyo uvuga uti naramariye abeneye igihugu icya cyoco ni uko abarundi bose bamenya ko gutora ari itegeko usomye amategeko twitoreye twebwe nyene mu ibwirizwa shingiro hariho ibitegerezwa ku mwenegihugu wese gutsimbataza demokarasi mu burundi twaramaze gusezerera intwaro z'igikenye intwaro wishiraho ku buryo rero dutegereza kwitorera inzego none tutazitoye zojaho gute nico gituma nagomba ubwa mbere guhamagarira abarundi bose kwitabira amatora ariyo yose kuko uranka gutora uburuhiro nawe haba batanu batora uwatowe niwe aca agutwara akakurongora kandi ugasanga uri kuridoga kubera wewe nyene ubugaba bwawe hanyuma urabona yuko umenga amatora y'indongozi zo kumutumba hari haba ababifatamina neza mugabo akibagira yuko ku mutumba leta y'u Burundi yamaze gufata kwa ariho hari tutagiterambere mu gihugu mwarabonye yuko muri leta dusigaye dufasha amakoperative tukasahiriza abene gihugu kugira ngo baje ku bikorwa tubahe umutahe wo gutangura ibikorwa none none wumva aho hantu leta yamaze gushyira ingufu zikomeye baciye bahafata minenerwe murumva yuko za nzego bitorera ziriko zirakora uko zishobora kugira iterambere rize biba bisubiye inyuma naho nyene kuko tudatoye indongozi zikerebutse murumva ko umutumba uca usubira inyuma hanyuma abene ntibashobore gutera imbere muri ayo matora y'abakuru b'imitumba n'amakartier ariko aba mu gihugu cyose ngo yari kagenda neza muri rusange mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cya Bujumbura aho radio isanganiro yashoboye guca bamwe mu bitoza bavuga ko hari utunenge twibonekeje bagatanga karorero kabari kukurikirana k'amatora ariko aragenda batemerewe kwinjira Ezekiel ndi kumwe nawe yahakubitiye nko kuri ise kamenge iri muri zone kamenge nyene muri komine ntahangwa iri mu gisagara ca bujumbura gihe twashika nk'igihe cy'isaha zine bamwe mu barongoye ibiro vy'amatora muri ico kibanza bavuga ko batanguye ibikorwa hagati y'isaha zibiri n'isaha zibiri n'igice kubera ko babanje gutegura ibikoresho vy'amatora hamwe n'ibiro vyo gutoreramwo muri ico kibanza ibiro vyo gutoreramwo bikaba bingana kuri mirongo ibiri na bitatu abantu bitezwe gutorera muri ivyo bibanza bagaharugwa hagati y'amajana atatu n'amajana na mirongo bitanu muri buri biro vy'itora ico gihe twahashika abari bamaze gutora bakaba baharugwa hagati ya mirongo ibiri na mirongo itandatu tuvuye ngaho tukaba twaciye ku ishure Don Joseph riri muri quartier Gitega zone Kinama yo muri yo commune nyene aho naho hakaba hari biro vy'itora bitanu amatora ngakaba yatanguye hagati y'igihe c'isaha 12 n'isaha imwe z'agatondo ariko muri ico kibanza hakaba hari utunenge twibonekeje uyu numwe mu bari ku rutonde rw'abitoza avuga uko vyage birenze ntibariko baremera ko tubabwira abamandateri bacu binjire kandi batagira ugwandiko ko handi batanze ugwandiko no muri quartier iwacu ni habo ugwandiko rw'abacungira amatora tegeko rigirwe kuri bose ni habe mwafise impapuro n'abatagira impapuro uwo nawe nkuko abandanya bivuga asaba uburongoye ibiro vy'amatora muri yo komine gutorera umuti ico kibazo twamasaba yuko botuha uburenganzira bwo kwinjira anatanda yuko batuzanira isolete mugabo batwangiye gushika naho twitura mukuru wa sesi yacara ababwira umukuru wa biro de vote umukuru wa biro vote aranga n'abayoboye ama biro vote ngo batabonye icanditse ntibashobora kutwemerera ahandi twashoboye guca ni ku ishure shingiro ubusoro iri muri zone Kanyosha komine Muhaninga mu gisagara ca Bujumbura nyene ahari biro vy'itora 17 abajejwe amabiro y'itora bakaba batumenyesheje ko batanguye hagati y'isaha 12 n'igihe cy'isaha imwe bakavuga ko atatunenge twibonekeje muri ico kibanza uretse bamwe mu bahagararira amatora bashaka kuja mu bibanza batarungitswemwo Ezekiel ndikumwe nawe tugukengurukire tugaruke kuri ya nkuru yarijanye n'ikiziga cy'umukenyezi cyatowe gitekeye mu magunira kwibarabara rya 13 inimero 10 muri quartier Tunyoni ni muri zone Kamenge mu gisagara cha Bujumbura hari mu gatondo kuyu wa mbere bamwe mu banyagihugu bakavuga ko uwo mukenyezi yoba yiciwe handi ikiziga ciwe kikaza gutabwaho Ahmed Mutore yahasimbiye Ikiziga cy'umugore ngo aboneka ko akiri muto Chatowe mu gatondo ka kare ko kuri uyu wa mbere ku ibarabara rya 13 nimero 10 muri quartier tw'inyoni zone ya Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Umunyagihugu yabibonye ratubwira uko vyagenze akavuga ko uwo muntu atoba yiciwe ngaho. Hari nko mu masizere ndasoka sanga abantu ni benshi cyane Ngiye kuraba nsanga bashengereye umuntu nyene yari umuntu w'umukobwa umengo ntaravyara yari mu gifuko bamutekeye mu gifuko baramufata imifuko ibiri bafata amaguru n'amaboko vyose babifungira hamwe amakamba nyene ku munwa bari bamunize baca bamufunga igitambara mu bisanzwe vraiment uyo muntu wamengo niciwe nga maze kubyuka hanze numva abantu ariko baraharira imbere yacu mugabo urumva mu sinari gushoka nja kwegera ngo ndabe kuko sinari nzi ivyari ivyo bari abagabo babiri n'umukobwa umwe umwe agaharira ngo nije ndamurarana uwundi ngo nije ndamurarana rero bamaze kuvuga ibyo ndavuga ati nkaha bahava batera indurwe eh? nanje nza kugira ingorane mu bintu ntazi reka nsubire mu nzu mu nyuma yaho haca hari umuntu w'umumama ko induru inshuro zibiri sinaswe kumva suite kuba yaracengama ico kiziga cyavuye gikurwa muri icyo kibanza abajejwe intwaro n'umutekano bahashitse isanganiro inama isumba ingimba kuri radio isanganira makuru abandanya ni saa 6:37 muri studio za radio isanganiro bamwe mu baba n'abakorera hafi yakuzi rubanza muri commune quartier muri muri quartier ya Mutanga Sud ni gisagara cha Bujumbura bavuga ko abangamiwe n'iminuko ituruka ku muringoti munini wacitse wa muringoti watwara imicafu iva mu mazu yo ngaho muri Mutanga Sud abanyagihugu bagasaba ko hokogwa ngo kuko bibangamira amagara y'abantu mu ntwaro muri kate no muri zone rohero bamenyesha ko kibazo bakizi kubagishikirije ababakurira merekanya ngo yaraganiriye nabo nk'aba bahakorera biragoye usanga hanuka cyane rwose umwe mu bo dusanze aho kuri Avenue Sanzu muri quartier ya mutanga sud ahaca ako kuzi avuga ko uwo muringoti wacitse biturutse ku ibomagurika ry'inkombe z'uruzi ntahangwa kuvana aho uru ruzi rwa ntahangwa n'iyi bita rubanza itanguye kubomagurika niho hagiye haracika hama mu nyuma igitiyo gikura ibintu by'imicafu mu nzu mu mpangu zo ngaha muri mutanga sud gihava kiracika niho mubona ngaha ibiboraniye imicafu yose iva ngaha muri mutanga sud urabona ko ngaha ica yisuka ngaho ikisuka muri uruzi rwa rubanza igacija muri ntahangwa bari nko ngaha nko mu gitondo cyangwa mu masaha yo ku mugoroba uhashitse cyangwa nk'umuntu aba ari nko ngaha nk'abahakorera biragoye usanga hanuka cyane rwose abo bahaba abandi bakahakorera bakabona ko amagara y'abantu cyo kimwe n'abasanzwe bakoresha amazi y'uruzi ntahangwa ahasesera iyo micafu iva mu mazu yo muri quartier Mutanga Sud ababa muri ico gice bagasaba inzego zitandukanye gukora ibishoboka ngo hakogwe na rijya hari abategetsi bahagendeye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze nk'ababijejwe ko bohashika bakaraba ko nyine uko bisubiza ku murongo aho byahora hari aho byahora byinjira ngaha hama rero bikaca bijabuka bikaja muri force boutique iri hajya hirya munsi y'ijya mihana niho byahora bice bihurira bikaca bigenda gushika hariya muri bya bibase byo ku buterere mugurana bimaze gucika byose byishuka muri uruzi rw'irubanza bikaca bija muri ntahangwa bikaca bitera bimanuka nepfo urumva kugeze epfo abantu baho bose bakoresha nk'uru ruzi rwa ntahangwa bose bakoresha ibintu by'imicafu gusa iva ngaha muri aya mazu ngaha muri muti bitanga acide yose yaba urongoye iyo quartier n'urongoye zone rohero bamenyesha ko ico kibazo bagishikirije aba bakurira mushikiranganje bw'amagara y'abantu no muri meri ya Bujumbura naho nyene bamenyesha ko ikibazo kizwi mustanteri wa commune mukaza Renovasi ndayihebura nawe nyene aremeza ko ikibazo kizi kandi agiye kukivugana n'inzego zibijejwe amenyesha kandi ko ivyo bituruka ku vyuma bishaje bitwara mwe niyo micafu ku buterere ngo commune ubwayo nta bwo gukora aho hantu Mire kanyangura kenuye imigwi ya Kerne n'urunani yaratsinze inkino zayo z'umunsi wa mbere wihiganwa rya basketball ryatanguye mu mpera y'indwi twaraye turangije nayo mugwi wa Vitalo ntiworohewe mu rukino rwa kivandimwe rwawuhuje n'umugwi wa Simba wo mu gihugu ca Tanzania Vitalo kaba batsinzwe ibitsindo bitandatu kubusa. umugwi wa Bayern Dominique wo mu Budagi niwe waraye utahukanye igikombe utsinze Paris Saint-Germain mu ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu mahiganwa y'ibihugu bya ya Omer Nduwayo Inkino z'umunsi wa mbere w'ihiganwa ry'umupira w'ibiseke zarakinywe mu mpera y'indwi twaraye turangije mu bahungu umugwi urunani watsinzwe Aigle Noir ku manota 113 kuri 57 nayo bigoranye ku budasa bw'amanota 10 gusa Kerne utsinda Dinamo ku manota 72 kuri 62 umurwi wa Muzinga ntiwakije imbere ya Lezipo kuko ku manota 82 kuri 60 Lezipo witahukana insinzi nayo urukino rwari rutegekanijwe hagati ya New Etincelle na Jimkana rukaba rutakinywe kuko Jimkana utashitse ku kibuga mu bigeme Legazero watahukanye intsinzi y'amanota 103 kuri 33 ya Aigle Noir nukuvuga ku budasa bw'amanota 70 tuve mu nkino z'umupira w'ibiseke tuje mu mupira w'amaguru aho urukino rwa kivandimwe rwahuza umugwi wa Vitalo n'umugwi wa Simba wo mu gihugu ca Tanzania rwarangiye umugwi wa Vitalo utsinzwe ibitsindo bitandatu ku busa mu rukino rwakiniwe Dar es Salaam muri Tanzania ku mugabane wa buraya wari umunsi w'amateka ku murwa wa Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa ku nshuro yawo ya mbere kuvubaho winjira mu kibuga ukina urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'imigwi yabaye ya mbere mu mahiganwa y'ibihugu byayo UEFA Champions League urukino rwari rwugaye ku mpande zose ariko biciye kuri ya mipira ya zatera twiruke contre attaque mu rurimi rw'igifaransa Joshua Kimmich atanga umupira kwa Kingsley Coman maze ateye umutwe igitsindo kirinjira hari ku munota wa mirongo itanu n'icyenda muri urwo rukino ubuhinga n'ubutwari bwa manuel neva umunyezamu wa bayern munich bwatumye atahukana agashimwe k'umukinnyi yitwaye neza muri urwo rukino nayo ku nshuro yawo ya gatandatu umurwi wa bayern munchen wo mu budagi utahukana icyo gikombe buraca bugacana ayandi mu nkino kugwiza inyigisho kubamenyereza hamwe no kwigisha umupira w'amaguru abanyeshuri bakiri mu mashuri shingiro ngo ni bimwe mu byofasha guteza imbere umupira w'amaguru muri kaminuza bishikirizwa n'uburongo ishyirahamwe ry'urukino mu mashuri ya kaminuza Salvatore Gashaka avuga kandi iki cyo tumizo nkino zitera imbere nuko amakaminuza y'abigenga yo kwironderera ibibuga byayo bucana yandi nkino na Jean Marie Vianney Ndakumana Ugwaruka rukina umupira w'amaguru ruronkejwe inyigisho z'ugo rukino kuva bakiri mu mashure shingiro mu vyotuma bashika kaminuza bamaze kugira ubumenyi butari buke muri ugo rukino ivyo bigashikirizwa na Salvatore Gashaka arongoye ishiramwe ry'inkino mu mashure ya kaminuza kugiriza inkino zitera imbere zisiza guhera hasi ko hasi niho hari umushingi hariya twita muri Fundamental baduganya amatara ameze neza ikibuza yuko bazodushikira natwe bafise ubuhinga bukomeye rero nkavuga nti ababishoboye bose bogerageza gushyira ingufu hamwe kugira ngo tugende dufashe hariya muri fondamentale bazoduhuge baduganye ubumenyi bukwiye ikindi cyofasha mu guteza imbere umupira w'amaguru mu mashuri ya kaminuza nuko abamenyereza bokarihirizwa ubumenyi mu kugira amahugurwa y'abamenyereza kugira ngo abamenyereza babe bafise ubumenyi bukwiye hama nabo bace babutanga mu gwaruka baba bajejwe hariya mu mashure mato mato ivyo bizotuma bashika mu makaminuza bafise ubuhinga bukomeye dushobora guca duserukira igihugu mu mahiganwa huza kaminuza tumeze neza dutwaye abakinyi bafise ubuhinga buhanitse ubukene bw'uburyo bwo gutunganya amahiganwa ngo ni intambamyi nyamukuru ituma umupira w'amaguru udatera imbere mu mashuri ya kaminuza nk'uko warongoye shiramwe ry'inkino mu mashuri ya kaminuza abishikiriza bwiza hariho intambamyi usanga zijyanye n'uburyo uburyo murazi yuko bwaba kugira ngo uyu cyangwa uriya kujya kwimenyereza cyangwa ashobore kujya guhiganwa n'iyindi kaminuza hari yanye ubwo buryo buragorana kuko aha turi mu burundi turazinanye dusanga kugira ngo buboneke amakaminuza arinda kukwigora akikora ku buryo bukafise mugabo agashobora gutuma abo banyeshuri bajya gukina kuri ivyo Salvatore Gashaka avuga ko hiyongera ko ubukene bw'ibibuga bidakwiye dufise ibibuga bidakwiye kuko ibibuga bisanzwe biri mu makaminuza asanzwe yegukira leta hariho nk'amakaminuza amwe asanzwe afise ibibuga byayo ayandi ataba afise ibibuga aragerageza agatira agasaba aho biri bakaborohereza kugira ngo bashobore kwimenyereza uwaramutswa shiramu mw'ishyirahamwe ry'inkino mu mashuri ya kaminuza atera akamu abarongoye amashuri ya kaminuza y'abigenga ko bo kwijukira kurondera ibibuga byegukira imigwi y'amashuri yabo ngasaba aba ba kaminuza y'abigenga ko bogerageza nabo bakarondera aho bashobora gukura ibibuga saba nuko n'ubushikiranganje bujejwe ibi bintu by'inkino ngo nabafasha kugira borohereze mu bijyanye no kurondera ibibuga bashobora kwimenyerereza ko kugira ngo bazoje mu mahiganwa biteguye bikwiye Nubwo biruko Salvatore Gashaka amenyesha ko kubijanye n'imyambaro hamwe n'imipira abakinyi bakenera mu gihe cy'amahiganwa ngo amashuri nka yose ya kaminuza yo mu Burundi ngo ivyo bikoresho arabifise bikwiye Jamahivye nenge ndakomana tukukengurukiye n'umuhinga wa Salvatore Gashakani no ngaha rero dushe dusozera makuru muri kano kanya reka shimire mwese mwe ko madutega biri hamwe na Emeto Samite Butsi atuma amajo bashikira tanko manzi Vestine Butore ko ndabashikiriza nkabanda bike bantu ndabifuriza umunsi mwiza